หลังทำวัดเย็นแล้วก็ฟังธรรมร่วมกัน晚会结束后，我们大家一起来听法听开示。ฟังธรรมก็เป็นเหมือนแค่เป็นแผนที่นะว่าเราจะต้องเดินไปแบบไหนเจออะไรบ้าง อ่า来听开示就像哎那个地图一样哎 来指导我们，哎，走到什么地方该怎么样来做啊，就像一张地图开设。คล้ายๆถ้าเราอยู่เมืองจีนนะดูแผนที่ไปมาที่ไลท์เฮาส์ตรงนี้เนี่ยมันไกลเท่าไหร่ต้องเดินทางอย่างไรอยู่นะ就像我们在中国一样，我们要到这来到这里，我们看一下地图，那个地图上面，哎，到这里来要多少公里呀、啊？要怎么样走啊？ 怎么样，用什么方法才能到这里来呀？啊，这是一张地图一样。嗯，มันเป็นแผนที่เพื่อจะได้รู้ทิศทางนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะถึงนะดูทิศทาง อืมอ่哎，就像一张地图指导一个方法，并不是沿着这条路走，并不是，并不是说哎一定能够到达。พระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะ สอนให้เรารู้ว่าทางไหนมันถูกทางไหนมันผิด อ่啊，佛陀教导我们说，哎，我们要来看一下哪一次方法对，哪一条路对，哪一条路是路是错的，方向是错的。ตอนที่ท่านแสดงธรรมครั้งแรกนะท่านสอนนี่แหละ ทางที่สุดโตหรือทางที่ผิดอ่ะมันมีสองทางนะอืม 刚一开始佛陀教导的时候，就有这样来教导说：哎，你讲哪一条路，哎是错的，哪条路是对的？有两个，啊，有两条路。ทางหนึ่งเรียกว่าการมาสุขาด้วยการโยกก็คือการพอใจหรือติดในรสของการพระคุณความสุขความสบายต่างๆอ่า有一条路呢，它就是我们在 这个色间上面呢，我们都有去喜欢了许许多东西去执着在里面。ยกตัวอย่างถ้าแบบง่ายๆนะก็เหมือนคนที่คล้ายๆก็มีความสนุกนะ ในการมองหาอะไรสวยๆหาอะไรกินอร่อยๆ เสียงเพราะๆอันนั้นก็ติดใจนะติดใจตรงนั้นไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ แต่เพียงว่าบางคนกินแล้วก็ติดใจเข้าไป现在我们在世界上面有很多东西，我们会有喜欢的，眼睛看到有很多漂亮东西、很美的东西，然后有很啊好吃的的的东西，味道很好啊，我们喜欢吃，我们喜欢上，并不是说不可以吃啊，可以吃，但不要粘着。 มันมันติดใจแล้วมันทำไง มันทำให้เกิดการเรียกว่าแสวงหาเสพไปเรื่อยแสวงหาไปเรื่อยเพราะว่ากินแล้วมันสุกแล้ว มันก็หมดก็ต้องไปหาต่อไปเรื่อย但是如果我们两小执着了，我们吃了以后呢，很开心，很好吃，我们就会一直要去寻找，那你就直接掉在里面进去了，你就会哎要去寻找这个好吃的味道。对ไหมความสุขแบบโลกโลกอ่ะ เราได้มาก็มีความสุขแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วมันก็จิดจืดไป แล้วก็ต้องหาอย่างอื่นเข้ามาแทนไปเรื่อย在这个世界上面的开心快乐幸福啊，它是一下子你执着它，它一下子它就没有了，消失了。但是我们喜欢，我们执着，我们想要，我们就一直会去寻找。จะเรว่าสุขแบบไม่อิ่มไม่เคยอิ่ม ไม่เคยพอสักที就是说 哎，我们从来就没有满足过，说对于幸福、开心、快乐，我们从来都是非常的饥渴。แม้แต่รวมถึงความสงบที่เกิดจากสมาธิจากสมถะเฉยๆมันก็คือความสงบชั่วคราวว่างชั่วคราว就就是呃，就像那个宁静、安静也好，它来自于呃那个定力，来自于四摩他定，让它 只是有时候只是一时的เหมือนกันนะบางครั้งก็สามารถสัมผัสได้นะ แต่ทางที่ผิดคือมันเปติดใจนะทำแล้วก็อยากจะได้แบบเนี้ยเนี่ยมันติดแบบนี้อ่า有时候我们可以有这样的境界又可以体会到哎很安静很宁静很喜欢但是因为我们喜欢两着了所以我们就要去寻找คือความ เรียกว่าการมาสุขาเนี่ยมันชวนให้เราไปติดนะไปติดนะแล้วก็พอใจ แล้วก็ไม่อยากไปแสวงหาทางที่ดีกว่านี้อีก因为呢，我们喜欢，我们年长了，我们很喜欢这里面的安静、宁静，那么我们就黏在里面，就没有想过要去找过其他的方法。ถ้าสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะมันก็จะเห็นเนี่ยอย่างเช่น มันสงบ ชอบใจมันสุขสบายขณะปฏิบัติแล้วชอบใจ อันนี้แหละถ้าเราชอบใจมันก็คือติดละอ่า但我们在用功修行这个过程之中哎我们很喜欢哎有时候很安静很宁静啊那个心特别的舒服很喜欢当我喜欢的时候我们已经就黏在里面了อากาศตอนนี้สบายไหมอ่า这个时候这个气候舒服吗天气舒服吗 ชอบไหม喜不喜欢喜欢อยากเป็นแบบนี้ตลอดไหมไม่่啊有没有想过一直都是这样啊是这样的嗯这个气候一直都是这样很舒服的这个天气คือรู้สึกสบายมันเป็นธรรมดานะ แต่ถ้าเราอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดนะอันนี้คือกิเลสอ่า我们感觉到哎这个气这个时候的天气非常的舒服 这个是很正常的啊，但是如果我们想让他一直这样维持下去，这样的气候的话，那么我们就这个就就烦恼了。对叻，我，如果我们有幸福、有สบาย，我们อยากจะเป็นแบบนี้ตลอดไป。那，就是我们定就是这样子啦。嗯，当我们生命之中有这样的，哎，幸福，哎，很舒服了，但是我们一直想要这样的，就就执着了。อันนี้เรียกว่าทางคดโต สุดโต่งในทางความพอใจในทางของความสุขความสบายนะอ่า这个就是说哎我们喜欢在这这个哎很幸福开心幸福的你们在这个里面进去อีกทางหนึ่งเรียกว่าเปทำทำตนให้ลำบากให้เป็นทุกข์นะอ่า还有另外一个方另外一条路就是哎我们去做了就会哎 คืทำทำตนให้ลำบากให้เป็นทุกข์有另一个话就是做的很艰苦，啊，有另一个方法，另一个修行的方，不是另一条路，另一条法就是苦行。สมัยก่อนเนาะสมัยพระพุทธเจ้า ก่อนเป็นพระพุทธเจ้านะก่อนเป็นพระพุทธเจ้า อดข้าว อดน้ำนอนน้ำ นอนตะปู 在佛陀还没有还没有佛陀出世之前呢，哎，他们就是哎不吃饭啊，不吃饭不不睡觉，不喝不睡不吃哎，就是苦行。 <laughs> 睡，觉就睡在那个水上面的那个那个就是那个。 <laughs> อะไรเอออะไรอะไรท่านอะไรนอนอะไรที่มันแหลมแหลมแหลมเอามานอนบนที่แหลมอหลม睡在那个很僵很僵直的就是上面是僵的然后躺在上面就像好像那个什么那个哎铁钉床一样钉床的哎钉床躺在上面睡在上面หรือก็ กั้นลมหายใจนะไม่ให้หายใจเข้าไม่ให้ นิ่งๆเลยแต่ลมธรรมชาติของลมอยู่ข้างใน ก็ออกตามดูกลุ่มคนต่างๆ或者有些人呢，有些人他就让这个呼吸不要有正常的呼吸，他就修的就是用这个毛骨川来呼吸，哎，就是苦心苦心的方法。เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทำมาก่อน แล้วท่านรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ทำแบบนั้น มันไม่ใช่ทางคนทุกข์

คือคิดว่าทำให้มันทุกข์มาก ๆ มันจะพ้นจากทุกข์นะอ่าถ้他这样的想有这有这样的想法就说哎我用苦行就是好苦好苦用很苦很苦的方法来修然后才能够了苦ถ้าสำหรับการปฏิบัติน่ะมันก็ประมาณว่าพวกที่ชอบบังคับตัวเองมาก ๆ จนเป็นทุกข์จนเครียดนะ就是这样来强制自己 强压自己，就在这样的修行很苦，嗯。用很苦的方法，就是强制自己用很苦的方法来用功啊，来修行啊，被骗，被张，呐，被压、压，呐，啊，或者紧盯专注跟想要，但是刚才那是硬的，绷、张，跟硬硬，跟紧。 就是过诶、用专注啊，就是还有那个紧盯啊，然后内心里面很烦躁。เ佛家是ย什么？ะเจอนว่า ทางสองทางเนี่ยมันมันเป็นทางสุดตรงนะอ่า这两种方法都不正确แต่ท่านบอกว่ามันมีทางสายกลางทางสายกลางนะ 就是一个是苦行的方法，还有一个就是刚才就是你去执着这个世间上面的开心快乐，还有还有另外一条路就是中道。哎，我都说那两条路都不正确，还有一条中道。得行在行，没得要行，双行，要过关，要过行双呐。那个修中道不是说，哎，我先去修这两条，然后才来到中道，不是这样。 修苦行跟修这个两早是讲的是将乐，不是这样。แต่ทางสายกลางเนี่ยมันคือการปฏิบัติกายปฏิบัติใจนะให้ถูกต้องนะอ่า中道呢就是我们来修我们的身修我们的心有一个正掌握到一个正确的修行的方法修我们的身修我们的心หลักๆก็คือเพื่อจะให้ เห็นทุกตามความเป็นจริงนะา因为他这个哎是为了能够看到我们生根心里面的苦，来看到真理苦的真理。啊，เห็นทุกข์นะรู้ว่าเหตุของทุกข์เกิดจากความอยากอ่啊，看到苦，我们就能够看到那个苦的因是来自于哎我们的欲望，我们想要。เห็นทุกข์ก็คืออะไร ก็คือเห็นกายเห็นใจนะฮะ看到苦是什么看到什么看到我们的身看到我们的心ท่านก็เลยสอนให้เราดูกายดูใจนะก็คือดูกายดูใจเพื่อจะได้เห็นว่ากายเป็นทุกข์อย่างไรใจเป็นทุกข์อย่างไร教导我们来知道我们的身知道我们的心那就能够知道我们的身苦是怎么样的心又是怎么样的苦กายเนี่ยเนาะ พอเราบอกว่ามันเป็นกายของเราเนี่ย พอมันเป็นกายมันเป็นทุกข์เนี่ย เราก็ไม่รู้จะอยู่แบบไหนเพราะมันเปยึดว่าเป็นของเราอ่ะ为什么呢我们我们来看到这个身这个身是我所以呢我们就有这个苦แต่ถ้าดูว่ากายมันเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อ่ะมันต่างกัน那如果我们看到这个身它是苦但不是我在苦 让它就不一样了，是两回事。นะมันก็จะเห็นอ๋อมันธรรมชาติของกายเป็นทุกข์นะเป็นแบบนี้แหละแต่เราเห็นเราก็จะไม่ไปยึดมัน那么我们就可以看到，哎，苦这个生的苦，它是一个自然的一种自然的正一个状态，哎，一个自然的状态啊。当我们看到它了，我们就不执着它，看到它是苦，因为 我们看到这个生的苦，它是一种自然的现象，那么我们就不会去执着这个生。怎么打来等你呢？怎么一百年以后啊？它老了嘛，它就已经折了，那就住吗？啊，在就像我举个例子，就像这个大殿一样，再过一百年，再过了一百年，一百年后呢，这个伞，这个大殿，它就很旧、很旧了，很破旧了。 我们还可以继续下在这里待下去吗？我的妈说，沙拉送老，沙拉送老，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，这个要，要要要，要是我的，要要，要要要，要要要，要重要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要要要，要会要，要要要， 那如果哎有智慧的人呢，这个大殿呢它坏了，哎，我还会不会再住在这里嘞？嗯，เราก็ไม่อยู่ใช่ไหมเราก็ไปหาที่อื่นอยู่แทน啊，那么我们就不在这里，我们要再去重新哎到其他地方去。กายนี้ก็เหมือนกันนะเออมันอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนสาราเปลี่ยนบ้านหรือกนะเพราะว่ากายนี้มันมีอันเดียวแต่เราอยู่กับันแบบ ไม่ไปยึดมันนะมันต่างกันอยู่กับมันแหละแต่ไม่ยึดมัน啊，这个身体也是一样的啊，它就不跟这个大便一样，大便它可以去换地方，可是我们身体只有它，但是我们不去执着于它。มันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นนะแต่เราไม่ไปทุกข์กับมันอ่าถ้า它会发生什么样的事情？哎，它能什么样？那就它能去，但是我们我们不去跟它在一起。 อันนี้เรียกว่าเป็นการ เป็นการเห็นทุกข์นะ这个呢，我们叫做哎，看到苦，我不去执着于它。ใจเองก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นจริงๆอ่ะเช่นเห็นตอนที่มันโกรธเอ่ามันเป็นทุกข์มันจะอยากเอาไหม啊，心也是一样的。那如果我们看到哎生气的时候哦，哎它很苦，那我们还要吗？ เหมือนมือเราไปจับแก้วน้ำร้อนๆอ่ะ เราจะจับไว้ตลอดอ่ะเราไม่เอาไม่เอาออกแล้ว มันมันร้อนมากเกินไป就是我们去拿一个杯子一样，那个杯很烫很烫，那么我们的手不放手吗？还一直要抓住这个杯子吗？เนี่ให้เราถ้าเราดูใจตัวเองได้เวลามันโกรธ มันเป็นทุกข์ไหม ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ มันจะคลาย 当我们心苦的时候，我们看到苦的时候，那你还要去执着它吗？那当你看到的时候，那不就是会放开了，自然放开了。เวลามันอยากเป็นทุกข์ไหม当我们想要的时候，欲望有欲望的时候，苦吗？เออแต่เราก็คิดว่ามันต้องได้ตามที่อยากมันถึงจะหายทุกข์那我们我们自己会想到，哎，我们想要的想要的我们。 一定要得到才能够苦，才能够没有。แต่พระเจ้าท่านสอนอีแบบนะท่านบอกให้เห็นมันรู้ว่ามันอยาก มันจะรักความอยากเอง ไม่ใช่ว่าต้องไปสนองมันนะอ่啊，那佛陀教导我们说，哎，我们知道我们有欲望起来，我们想要了，你只是知道它，他们自己会离开。ก็อย่างที่บอกว่าบางทีอย่างยกตัวอย่างเช่นความโกรธนะมันก็คือความอยากให้เราทำตามมัน หรือบางทีเราก็ไม่อยาก ไม่อยากให้มันโกรธเราก็ไปห้ามมัน就像刚才说的，哎，生气哦，哎，因为生气他会烦恼，他会使我们要跟他跟随他去生气。但有时候呢，我们又想不要生气，我们就会去强制、去强压自己，压下去。พูดง่ายๆว่าจิตใจนะ ถ้ามันถูกกิเลสครอบงำเนี่ยมันทำให้จิตใจเป็นทุกข์นะ 那我们的心呢？当有哎这个烦恼升起的时候，它进来的时候呢，它会让我们的心有苦。在心，它就有苦。 <laughs> 那我们的心呢？它会有觉，它自己会有觉知。当我们知道自己的心苦的时候，它自己就会从这个苦里面解超越出来，解脱出来。 เนี่ยมันก็จะเห็นนะมันก็จะเห็นเห็นจิตใจมันมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมา เราก็เห็นมัน มันก็จะหลุดออกมา啊，当我们看到我们的心，它有苦升起来的时候，当你看到的时候，哎，它自己就已经脱开了。อันเนี้ยพูดง่ายๆนะทางสายกลางไม่ต้องไปอธิบายทั้งแปดข้อนะอ่า我们的心就是说中道呢，不用去解释它，解释这个八 发正大，不用去解释它。嗯，ที่เราฝึกนี่แหละนะ มันจะทำให้เกิดนะ ทางสายกลางโดยอัตโนมัติเลยนะ啊，我们现在在训练这个，它就使我们使我们走在中中道上面，是自然的会在会在中道上面。เพราะว่าการปฏิบัติจริงๆก็คือเพื่อให้เราเห็นทุกข์แล้วก็พ้นจากทุกข์อ่า其实 真正的用功来用功修行呢，就是哎，使我们能够看到苦，然后从这个苦里面哎解脱出来。就龙婆康谦，他举个样，去，哎，看图片，他讲，他讲说，如果看到牛，我们去抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，嗯。抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我们，我们抓牛，牛抓我 เห็นไหมถ้าเราเดินนะระวังนะเดินถ้าเราดูดีๆเราเห็นงูนะเราก็หยุดเราก็ปล่อยให้งูไปใช่ไหมเราก็ไม่ถูกงูกัดอ่า就像我们在我我们在走路的时候，我们好好的走，看到哎前面有有一条蛇来了，哎我们暂停下来，让这条蛇先过去，哎它它就可以那个蛇就没了，它就不会就不会被它咬到。 แต่ถ้าเราไม่เห็นงูนะเดินไปอาจจะเหยียบงูถูกงูกัดได้ถ้า如果我们没有见到这条蛇的话，我们即使走下去，我们就会去踩到这条蛇踩到这条蛇我们就会被这个这条蛇咬到。การยึดมั่นถือมั่นอะไรต่าง ๆ ก็เหมือนกัน มันคือเหตุทำให้เกิดความทุกข์อ่า我们去执着、粘着，哎、 娘家任何东西的，他不会给我们带来苦。สมมตินะเด็กๆเคยได้ไหมดอกไม้ไฟ ดอกไม้ไฟแบบจุดปุ๊บแล้วมันมีไฟมีไฟขึ้นคล้ายๆแบบนั้นดอกไม้ไฟหมายถึงที่มันต้องจุดไฟใช่ไหมคะอ่าจุดไฟดอกไม้ไฟแล้วมันจะเป็นไฟ就是那个烟花吧是烟花是烟花吧就像小孩子玩烟花 นะความสุขใช่ไหมเหมือนเราจับที่ก้านดอกไม้โอ้สนุกโอ้ดอกไม้พุ่งสนุก就这样，小孩子往这个า花，抓住这个样花的手，哎，那个样花，哎，散出来，是不是很好看，很有很有趣呀？แต่ความทุกข์มันชัดนะเช่น สมมติถ้าเราไปจับตรงที่มันมีไฟเนี่ยมันร้อนใช่ไหมเราก็เราพอจับถูกไฟเราที่ปล่อยเลยเ当我们的手如果是抓到上面的火花的时候，就是 钻在那个脚，如果我们抓在上面那个有火的地方，是不是痛啊？很痛，马上就能够放手就放开。เนี่ยความทุกข์เหมือนจับด้านที่มีไฟมันร้อนทันที苦呢苦呢就像我们抓住这个火一样的哎什么时候都是苦的แต่ความสุขเนี่ยเหมือนจับด้านนี้นะ那哎那个开心快乐呢就像抓在下面那个那个脚上面就是那个 阳光不是那个手提的烟花，不是限量可以抓的没有火的嘛？那么幸福、开心、快乐，你就抓在脚下面，那个苦就拿在抓在上面的火花上面。แต่ถามว่าจับด้านนี้สุดท้ายจะร้อนไหมอ่า那如果我们抓在这个脚下面，最后哎这个热吗？烫不烫啊？最后烫不烫手？ใช่เพราะว่าไฟมันจะได้ค่อยไหม้ลามจนจนถึงตรงที่มือเราจับใช่ไหม 啊，因为那个火，那个火呢，它不是慢慢的、慢慢的燃烧下面到下面这个我们所抓住的这个地方来了。ใช่ไหมถ้าเราไปยึดความสุขเพราะความรักเราต่อไปเราก็เป็นทุกข์เพราะความรักอ่า我们去执着于快乐、执着开心、快乐或者执着于爱，最后我们也是苦，也是在从自己升起来。เห็นไหมคนที่เรารักจากไปหรือความรัก แต่สลายไปก็เป็นทุกข์อ่า当我们哎你越爱你就越苦เราไปยึดความสุข เพราะว่ามันสงบดี เมื่อความสงบมันหายไปเราก็เป็นทุกข์当我们去执着于开心快乐执着于幸福当幸福消失了苦就向前了ดันั้นที่จริงก็อย่างที่บอกความสุขกับความทุกข์อ่ะมันอยู่ มันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ 实可以说哎，这个幸福跟苦，它是一样的，是一起的。对，哎，一，它苦，你很快就可以看到它是苦的。但现在开心快，哎，开心幸福呢，快乐呢，你没那么容易的看到，但是最后它还是苦一样的，所以。 幸福还是苦，它都是一样的。บางทีฟังแบบนี้เนาะก็ลำบากใจแล้วแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยสุขก็ไม่เอาไม่ให้มีละอ่า有时候我们在这样听了，哎，那开心快乐也不要了吗？嗯，是这样。啊，那我们。 这样听着，开始以后我们会不哎，就会在想哎，开心快乐也不要吗？那我们心是不是很难过？哎，日子该怎么样过啊？在老在做这样子，太太，放他 away，不要可以有， <laughs> 但不要去粘着它。你可以可以有，但不要去执着它，不要粘向进去。嗯，我见也见不到，我见。 มันมีความสุขสวยงามก็เห็น แต่เราไม่ไปจับมัน อ่า่ารู้าทาง我们也知道我们看到它哎开心快乐我们也看到它美好的哎漂亮的我们也看到它我们不去执着于它ไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ความคิด แต่มันเป็น เป็นภาพปฏิบัตินะ哎不是去想啊不要在思维里面去想 我们要认真的去用功。嗯，เป็นภาพที่ทำได้จริงนะ啊，是真正的要去做。เนี่ยแล้วเราก็จะอยู่กับทุกข์กับสุขกับโลกนะอย่าไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นเกลกับเขา那么我们就可以哎有苦有乐有生气，但我们不成为这个苦乐生气的人，不要去跟他在，不会去跟他在一起。 หลวงพ่อคำเขียนท่านเลยใช้คำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไร刚才长老他哎他是这样说他说哎不是什么跟什么不是什么不是什么跟什么เออคือมันไม่เป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอ่า不是哎不会去承认任何一样东西 应该说，哎，没有任何一样东西。แต่คิดก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็ฟังไว้ก่อนให้เป็น อย่างที่บอกว่าการฟังทำเป็นเหมือนแผนที่เพื่อเราจะได้ไปฝึกปฏิบัติ啊，你去怎么想也不会了解，就是刚才说的，哎，先听着，先听着，然后哎要ลงไปทให้เป็นแผนที่ แต่ว่าเป็นแผนที่เพื่อให้เรานำไปปฏิบัติอ่า就 是一张字，哎，一张地图来引导我们，引导我们用功。เหมือนเราดูแผนที่มาที่นี่นะแต่เราก็ต้องซื้อตัว๋วเราก็ต้องมาต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก็ต้องนั่งรถมามาถึงจะมาถึงที่หมายตรงนี้就像我们来这里一样，我们看了一张地图，然后我们先要去买票，买了票以后，我们先要去坐汽车。 然后再到机场，再坐飞机，然后才能够来到这里。เนาะก็ให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติกันทุกๆท่านนะอ่า好了我们每个人都认真来做工